mal nova papero povas el filtri media in venenoin. Purigi aquon per forgetajoi, tio sonas paradoxa, sed gi funccias. Ce la Technica universitato de Vieno estis disvolvitae filtroi, kiwi helpe de cellulosae fibroi, povas el preni magia in farbajoin efike cae prescau complete e la aquo. Esploristoi de la Instituto pri Materiala Chemio ce la Tecnica Universitato de Vieno presentis antaune longe en faca periodajo novan aliron per ciu oni successe cae precipe tauripove quasau fiscaptas pri la etai farbo particloi. Portio, ili utiligas forgetajoin el celluloso, exemple malnovan paperon au usitain purigain tucoin, cae spinas el tio malvastan reton el semicristalina nanocelluloso. Per tio estu eligitai la aquo sintetike produktitai organicae farbajoi, cun la nomo aso ligajoi, kiwi estas ofte usatae ce la productado de texajoi. Precipe en landoi, en kiwi oni ancorau ne bone media mediae normoin, tiwi ligajoi estas ofte applicatae, cae alvenas nefiltrite en la rub aquo. Tio estas tangera, char tiai farbajoi estas nur tre mal rapide mal ili povas resti dum longa tempo en la aquo ca ili al portas granda in in por homo ka natura medio diras sciencisto portieri ti u in venena in in la aquo existas diversae metodoi multae procedoi basigas sur medida magiae metal en havae substansoi. Pli bona aliro estas producti nanotexajon el multae etae fibroi, tra ciui la aquo tra gutetas, diras la sama sciencisto. La teamo vetas en tiu contexto pri semicristalina nano celluloso cion oni povas producti el forgeta materialo. Tiu celluloso estas tiel construita che gi disponigas extreme multe da surfazo por quadrata centimetro cae tiel ligas la asoligajoin signife pli bone cae pli grand quante. Montrigis en testoi che la novae per celluloso tavolizitae nanostrukturoi povis ligi en tri filtrae cicloi naudec quin procentoin de viol colora farbajo. Oni povas tiam au forzorgi la tutan texajon, au ancao regeneri gin. El solvi la conservita in farbajoin, cae reutiligi la filtran texajon, diras la esploristo. En pluai testoi oni volas nun el trovi, ciel bone taugas la metodo por la applico ie pli granda stilo. La procedo pobus ancau esti interessa en medicina applico, credas la sciencisto. Ce la dializo temas same pritio el filtri tute certain in substanzoin el liquaggio.